goizeko kafea. Eta esan bezala, eh? batoze minutuetan ondarri bira begiratuko dugu, baina bastanera begiratuz aldi berean, izan ere, aiza kulturel karteak, meno ba, itzaldi interesgarri bate antolatu du martxoaren bederatzi hontan, eta e, horren inguran hitz egiteko, ba, berez, eh? aiza kulturel bai eta erdiz bizirik plataformako kidea den eh, Jaime Anduaga dugu gurean, Jaime, kaixo egunon. Eh, bai, egunon. Eh, hanka bat han eta beste hemen duzulako? Bai, bai aipatzen. Eh, eta eh, lehenik eta bain e, nahiko nuke zea, zea eskertu ondarbiko e, aiza kultura elkarteari e, ze laguntza eman duen zea e, erdiz bizi plataformari bai. sola zaldi hau aurrera emateko. e, bere laguntza ezinbesteko izan da hortan, hori egia da. Eta, bueno, Eh, ez, ez da gaizki hola e, planteatzea, ja, hasi, baino, lehen. Bai, e, esan bezala, e, bastango errealitate krudel eta gordin baten berri, e, emango duzute, hain justu ba, e, ondarbiko kulturetxean antolaputako e, itzaldi horretan, erriz bizirik plataformak e, ba, salatzen duen, beno ba, arrobi baten ustiak eta proiektoren baitan, ez? Bai, bueno, historia da nekoluse, eh, az, azizela, oendela, eh, ja, urte, Eh, Hortun izan zen e, eh, Magnesitas de Navarra enpresak e, eh, azizen zuntak egiten bertan. E, lortu zuten noski, hor bazekitela ze, bertan zegoela mea, mineralmeak eta orduan e, erran bueno, pues, aurrera eman behar da. Zenbait e, saiakerak egin gero e, aurten, ja, azida, bueno, janden urtean izan da, baina aurten e, lortu dute, Nafarroko gobernuen baimena. Hmm. Eh, claro, historia horiek ja hasten dira makurtzen, ze. Eh, eh, baimena horrek, eh sea eh, ze, oinarritu da zegoen, pesizaren gainean. Pesiza da figura administratibo bat, eh ulertzeko moduan, ba, Euskadien tapia dekretoen antzekoa. Eh, bere, eh, e, eh, pesizan bere e, esan nahiak, ezain du, e, udalez gaindiko eskuartze plan sektoriala e, e, zera, tresna dela. Hmm. Udalez gainetik jartzia, erran edu, bastanen, erdi arotik e, e, indarrean dagoen batzar nagusiak da e, e, zera, gai honetaz erabakiak eta eta ekudeatzen dena. Erabaki ez ematen dutena e, hmm. eta kudeatzen dena. Ba, bere balio edo bere autoritate horretan edo bere ahalmena e, dute. Ja, hmm. pesi bitartez, zuzenean udalen gainetikan pasatzen da e, e, zera, ekintzara. Bai. Orduan, esaten, bueno, bale, baina eske izan ere leku hori, erdiz, e, por cierto, bueno, gero, gero solasaldian e, da eh, eh, PowerPoint bez, bet, bitartez, eta hor esplikatuko da non den kokatua, e, ze, ze motatako zera lurra den, eta kontraste izugarra izango dela ikustean PowerPoint horretan e, alako arrobia eta, eta transformazio usine nolako diren. Oiek, ba, zera, e, osea, arrobia eta usinak beteko dituzte egun bat hektarea. Egun bat hektarea alako mendi batean da mendia ustutzia. Zen, eh, arrobia izango litzatekeela ko, eh, osea, aize zabalera, kono invertido olako zerbait eikia. Mm. Orduan, gelituko zen, kriston zilo bat, gehi eh, horrek e, suposatzen duen e, kutsadura, e, transformazio soziala, Eh, e, ekologika, e, e, kulturala, eta baita ekonomiko ere, zen, karo, horra, animaliak ematen duten, edo azindak ematen txusten e, nekazariak, direia berreun. Hmm. Eta hor duen, karo, urtian, e, oi suposatzen du, oso, oso laguntza ederra, bere, bere lanerako. E, belarrik ez dagoelarik eta e, ikusi dugu joan den e, udaran idorte horretan bai leku guztietan bazela idortua belarri gabe e, bazerritarrak eta nekazerek egon dire bere hasin saltzen zen e, ez zutela zera e, behar zuten bestelako hainbesteko zea e, bazka hmm. ba erdi zen e, erraten ziguten belarra osea bazkalekua pilpilian zegola berdia mantentzen zuela bere bere umeltasuna Hmm. Eta horri esker, bizira gute izan dute. Osea, jarraitu dutela, bai. zera, bere martxan normaldua. Bai. Bueno, hori dena, desagertuko aliz, plumazo batetean, osea, e, kanpora joak dire, gutxienez berreun familia. Bai, zeren hori ipatzen zen unez, alako makroproiektu bat e, planteatzen den une bakoitzean beti ba, gintarien partetik berezeki, ez, eta enpresak ere saltzen du ez, e, beno, ba, e, eh, lanpostoa sortuko direla, baina ez dute galtzen direnak, aipatzen. Hori da beste historia, claro, bertako jendia, e, sekretatzen da, e, egia da, e, oantxe bertan, oso jende gutxik, e, erraine ez dute gaztia batez ere, Igual lan egiten dutela eh, gurasoen e, zera, lanian edo, baino badute beste dan bat. Hmm. Orduan, klaro, magnesitazen planteatzen duen e, eh, eguera da, bueno, haizu, baina ze, ze, ze, zertan ari zehazte Si, hemen digutsi zuen gurasoak jubilatuko dire, hartuko dela retreta, eta zuek geldituko zehazte e, zerari gabe, zuek ba duzute jalana. Orduan zertako behar uste lurra. Hmm. Ba, baina, orduan, ez, ez da, ez da konprenitzen, edo ez dute konprenditu nahi, e, hori ez dela bakarrik, e, zera, e, e, e ongarri e, ekonomiko daukan e, lekua denik. Da, lurra, azken finan, horregatik e, planteatzen dugu, bueno, ian hogeita bian, por zerto, ja, e, mm, e, probesten dut, hori, esateko, zateko, ian hogeita bian, lurraen eguna, iruñan, badela, e, manifairra doi bat eh, zuzen, eh, olako problematika zeha salatzeko. Zene ez da problematika bakarri baztangoa, ikusten dugu leku guztietan ari gela galtzen e, eh, lurra eh, mm-hmm. edo privatizatzen espazio publiko izan dienak. bai dela, e, zera, e, usteak eta e, e, zera etxeko irigintzan egiteko eta txaleta bihurtzen dire haunitzetan, zera etxaldeak eta, eta baserriak, eta lurra hori betiko ja galduta dago. Montarabian adibidez, lurrik emankorrenak galduta daude. E, bide hortatik jarraitu behar utere bai, baztango, baztango lurrak eta, eta bizimuduak. Bueno, ikusi dugu azkeneko aurtetan, ze supusatun duen olako populazioan e, uholde turistikoa. Arrapatu du jendiak eta eta eira bat galdu da, e, azten, zera, e, gatik ja, hizkuntzak zenbait etoketan e, eh, e, eh, zera, hizkuntza majoritario edo zera, gehienekoa eh, pues gaztelera da, gaztelera edo e, e, mingualdian frantzesa. oso... Bai, bai, azkenean bat kultura bizimodua lurrari ez du kilotu gara gola. Hori claro, Claro, ikusten bali mazu ondorio, eh, alde eh, ekonomiko bakarrik, zaten zu, bueno, pues vale, ez da, beste, beste lan bat eh, bilatuko dute, baina ez da hori bakarrik. Eh, aurkitu behar da, ez lurrak bere balio eh, sakonean. Hmm. Eta, claro, eh, nola baloratzen da. -hmm. Osea, momentu baten zein behar zu, eh, bastan bihurtu zera, eh, pues, eh, eh, eh mediterranean aldeko edo zein herrien bezalakoa garai batean zela eta hoen zeute den ezakigula ere. Hmm. Pues, eh, pues gauza bera. E, ondarabian, bide hortatik ibiltzen ere. E, e, kostaldeko zea guztiak begiramen miarritzetan nola, nola dagoen ere historia. Hmm. Ba, Beti, Eta makroproiektuen e, mehatxupean, beno, ondarribian, ba, zaldu mordakoa izan dugu azken urteetan ere eztabaidan garai batean jaizki belen superportua, ere, eh, eta horrelako hainbat ez, eh, beti, beti badira mehatxuak, lehen ipatzen zenu, ba, magnesitas de Navarra ez, esea enpresa dela, ekaso honetan bastanen ba, makroproiektu hau arrobia unditze e, e, egin nahi dutenak, azkenen lurren erabilera eta desjabetzak daudela Hori da. natura ere moen galerak. Claro, e, e, zuk plantatzen malen bozu, haizu, eh, adibidez, Bilbon gertatu dena. Edo gertatu zena, e, e, Espainia, e, zera, e, estadua sartu zela e, Europar Batasunian, Europar Batasunak ez zion. zuen industria guztiak desagertu behar diela. Kendu. Zeren, horiek, e, zera, garatuko direla Alemanian, edo Frantzia Atletikan, edo Belgikan, segura esketa. Eta, orduan, karo, kendu ziren e, Bilboko e, zera pues, e, labe, labe garaiak eta uste desagertu ziren. Hmm. Orduan jendea esan duen, jaro, ja, ja, ah, ze ondo, bira, bira, ze garbi gelditzen nahi da, ja, ez da, ez da e, e, kontaminazio eta kutsadura eta eta gaina hain dute guen jaim, eta horrek e, e, lortzen du e, leno, labe garaiak eta Euskaldun e, zera, e, e, bar, barko eh, eh, zera, e, e, zera, e, azaten da, e, bueno... Ontziola bai. E, ontziola, bai, bai. besteko, besteko diru, diru zarrerak. Bai, noski, klaro bai ez, baina e, gara jartan, enpresa horietan lan egiten zuten jendiak, ziren bos mila lagun, edo lagun, saspi mila familiek. E, Guggenheimen diru horiek, nork ematen du? Eta nora? Eta erraten duzu, bai, bai, osea, eh, zenbaki absolutotan gauza bera da. Baina gero, e, txikiko zera realitatea bestelakoa da. Eta hemen gauza bera gertatzen da. Esan dut, eh, no, mira, eh, erdi zen egin guztu da, gero, hemen dikano gaita urte, solo hortan sartuko dugu ura. Eta gelitxuko da, eh, e, intzira artifizial bat, abarkoak ah, biltzeko eta orduan ekarri etor, hori erakarriko ditu e, eh, turismoa handiak. Bai, primeran, eta jendean non gelditzen da. Bere, bere harreman sozialak, e, bere baloriak, e, bere e, lurrarekiko lotura hori non gelditu da. Hmm. Claro, hori dena ez, da, kontabilizatzen. Hmm. Eta azkenean izango da, ba, bueno, o, pues hori dena pixkat, eh, nahi dugula... eh, azaldu e, eh, solazaldi honetan. E, horrek esan nahi du, gero geldituko dire zer eski e, eh, tintontzian galdera haunitz eta dudak gehiago ere. Hmm. Orduan, e, jendia animatzia aizu, baina hori erraten duzuten hori egia da, e, gerta daiteke nolako historiak ere oaindik ere. Osea, porque ikusi, ikusi behar dugu, garai oain transizion ekologiko eta daitzen duten horiek eh, ikusten dugu ingurumenerako hmm. eh, kriston e, bueno, ala esaten dutela, eh? esaten bai. dutela kriston ahalmena aiten ari dena, ahalik eta e, eh, neurria eta e, kotxe elektriko dela, eta zaki zer dela eta bueno, de, ke, keri eta resulta que gero usten dute Nafarrako e, iru enpresak kutsagarrienetakoak etakoak da, da magnesitas. Osea, bere, bere izurketa, zeo biko izurketa, izugarria da. Zen mineral hori dena e, kalzifikatu behar dute, erre, e, gero deskomposatzeko. Alde bat egin, atzaten da CO2 eta beste alde magnesio. Hmm. Bueno, ba, baina igual da. E, ba, gezo, garapena, garapena data. Hmm. Eh, eta, eta hortan, hortan gaudela, informazio hori gabe, e, igual bukatzen dugu hori olako e, onartzen. Alde batetikan eh, guri zuzenean tokatzen zaigulako, eta beste aldetikan ba, pentsatzen dugula ba, ba, e, edo desarrollo zera hori e, e, no, garapen e, mantendua edo. Bai, irakorra. E, bai. bai. Eta ez da, ba, pentsa, ez ez da egila. Ez da egila, eta horregatik erran edut gure bersioa. Gero, gero, ba, badila, e, nahi duena, pues zartzen da, web horriko, e, este, zea zen enpresaen web eta hori ikusiko du, zer den e, Alicia eta bere e, e, herri e, miragarria. <laughs> Eta hor, ez, ez gara bizi. Ongi da, ba, hortxe erdiz bizirik plataformaren e, arazoa eta borroka, e, ondarri birakarriko guztutela, kulturetxera martxoaren bederatzea, baina e, oroitara ziz azken batean, beno, ba, lurren erabilera, lurren privatizazioa, eta naturaren muen, ez, e, beno, ba, kaltetzea, e, han bezala, beste leku guztietan ere, ematen dela, hori hori irudikatu nahi guztute azken batean ere, jendeak ere sentsibilizatzeko. Bai, bai, ez importanten izango litzatekela eta gaina ikusi dugu ez dela problema eh, lokalista bat, baizik eta ja, mm. eh, e, da e, orokortizatu den bat, eta orduan, e, klaro, e, guka ere aldatu behar dugu pilak. Erren jot, oain arte ba, bakotxa bere txokua edo defendatzen zuela, eta e, nik uste dut oain, bueno, globalizazio ere, pues, ikuspuntu global hartikan eba ikusi behar dugu problematika Eta alde batian, e, egunen batian, inbar bada zera sentada, E, arbonan, pues beste batean egin behar dugula iruñan. Hmm. Baina, klaro, hemengo jendiak, joan behar zen, egon behar arbona defendatzera, e, edo, edo kanbora, e, edo beste, edo getarip, bertin zait. Baina, hangoak gero, pues, ez dakit, adibidez, e, guain, e, saiakera e, honekin, e, batila, bueno, hau ez da bakarrik, e, gipuzkoan eta eta Nafarroan zabaldutako, osea, e, sola zaldiek. Eh, saiatu gara egiten eintzugu eh, e, eh, e, e, e, aldu dizen bai, e, iruña bada, e, este, e, bai, badila e, bizkaian, ez bizkaian, bai bizkaian zen puntutan ere bai, orduan, karo, e, gure almenak e, mhm. murriztuta daude, nola, ba, nola ez, baina saiatzen gera hori zabaltzia, problematika haundila dela. E, egun batean eh, topatuko era zera igual jarriko dugutela e, eh, berrun metroko altura zera e, eoliko hietako bat eta zein du horrekin. Hmm. Ah, pues mira, pues pixkan nola joan, joan diren sartzen pixkan pixkaraka ozerak ozera ziria horiek, pues bueno, beste bat, ez hmm. importa. Garapena baldin bada, eta hori hori prestatzeko, edo hori horren e, egoera horren e, aurka zea, e, e, zerbait egiteko prestatu behar dugu mhm. gure burua. Bai. Zeren izenean, lehen aipatzen un, beno ba, e, natura eta naturguneak e, babesteko legeak badirela, baina garapenaren izenean administrazioak azkar aldatzen bitu edo sortu lege berriak e, horren gainetik, ez? Hori claro, e, eh, e, kapitalaren interesaren baitan hori da. Bai, bai, osea, e, ere, zean, natura 2000 hortan sartuta dago, babestuta hola eta bere inguruan eta GR 11 ere bai zean mendiko e, zea ibilbidea bertan dago ere bai. Pues holako historiak ez dute hartzen, ez dut zertako bai, e, 2000 Europa 2000 Natura 2000koa. Pues titulo bat edukitzeko eta puntuta, ez dakite hortikan kobratuko dute zerbait. Baina gero, e, iristen denaik eta hori benetan babesteko, orduan inorez da, ez du bere lepua zea jokoan jartzen. Mhm. Ongi da, ba, problematika hori guztia e, azaltzeko aukera izango du, eh? Ba, esan bezala, e, plataformak e, eh, aiza kulturekarteak antolabutako itzaldian, e, kulturetxean, martxoaren bederatzi hontan atxaldeko, zer hontan? Zaspi, zaspitan. eta... Ko, kulturetxea, bai. Bai, alde zarrean. Dendakalean, bai. Dendakalean. Eta, e, nortzuk izango bide izlariak, edo... Ba, ah, bai, plataformako... Izlari bide, bai, bideak, bai. E, ba, baztengo e, bi, e, bi kide direla, e, elurre iriarte, arte, bada bat, eta gero bestia da mutiko bat, e, eneko eskudero. Oiek eman gute zea itzaldia, bueno, sola eta gero e, eudei ere, claro, oiek dire, benetan e, erdiz bizirik e, zea militantiak, no, no, no bete eta Ordun E, gaian sakontzeko edo zehazki edo e, jakiteko e, galdetu. Segura eski, solazaldian sortuko dire, e, kriston galdera eta eta e, zalantza hundiak. Mhm. ba, Hortekan galdera. Bai, azkan, itzaldia baina mai inguru bat eh, bilakatzea da, ez? Oida, bai. Ez, sola saldi bai. bat, bueno, pues, pentsatzen dut, e, igual, e, irurogei, igual, mar minutotan edo mhm. egin mm -hmm. e, e, e, e, e, e, e, landa ere moaren defentsan, Jaime Anduaga, esker mila eguran izanagatik. Ez da zeren, ez da zeren. Aio.